เห็นเห็นพวกเราเก็บหนังสือทำวัดนะทำให้คิดถึงพระอาจารย์ปู่ พระอาจารย์ปู่เป็นพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าสุกโตแต่ท่านมรณภาพแล้ว看到我们在收拾这个网课的课本时，就令我想起了一位阿张，他叫诶龙波。阿张波。阿张波是在苏卡多， 已经七已经是圆寂了。เวลาอบรมเด็กๆหรือว่าบางทีบวชสามเณรนะท่านก็จะให้เด็กส่งหนังสือธรรมะนะส่งที่ข้างหลังคนอะไรก็รับแล้วยื่นนะ当他哎每次在那个小沙弥出家的时候，他来带那些哎小沙弥教教那些小沙弥的时候，他就会叫他们把这些哎课本。 就是往后面一个递一个递给他们，就这样。嗯，แต่ก็นั่งเป็นแถวแล้วก็ตรงไป嗯，就是这样的坐着一排一排，然后就前面一个就递在后面，后面一个递在一个递一个的递到最后去。哎，เป็นวิธีที่อาจารย์ผู้ให้เด็กฝึกสติผ่านการส่งหนังสือทางวัด。这个就是。 哎，阿张播教那个小沙弥的，教他们就是说这样在上网课的时候就收课本，也有节性，带着节性的一个接一个的去接过去送过去。啊，แต่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเราต้องทำแบบนั้นนะแต่เพียงเห็นว่าที่จริงอย่างอาจารย์คือก็เรียกว่าช่วยโอกาสเนาะแม้แต่การเก็บหนังสือทำวัดท่านก็อาศัยเป็นโอกาสในการฝึกสติอ่า不是说我们要

呃，如果我们是个聪明的人、有智慧的人呢，他就会在争取、在争取每一个机会，每一个机会、每一个当下就来哎培养觉性、信念觉性，不会浪费这些，浪费这点时间。嗯，มาการฝึกตัวเองก็เป็นแบบนั้นการฝึกคนอื่นก็เหมือนกัน。我们来训练自己也是这样，来去帮助别人也是这样，这样。เราพยายาม สังเกตดูอะไรที่ยังเป็นจุดอ่อนเป็นจุดที่เรามักหลงลืมนะเราก็เออพยายามตั้งใจฝึกมันให้มากขึ้นนะ我们都来诶观察体体验自己观诶体会自己诶我哪一方面还是比较弱力量比较弱小的那些我就是常常会忘记了常常会迷的这这一方面呢我们就加强来训练บางคน าจจะตอนเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่าแล้วก็ลืมสติไป啊，有些人可能在换换姿势的时候，他就哎觉性就忘记了。有รือบาคนอาจจะตอนจะลงไปข้างล่างก็ลืมเมื่อกี้นั่งยกมือท่าจังหวะมีสติดีแต่พออยากจะไปกินน้ำ อยากจะเข้าห้องน้ำมาเผลอเดินเร็วๆตามความเคยชิน啊，或者有些人呢，诶，刚才在就是说 诶，要去，因为想要去上洗手间或者想要去喝水了，就忘记了自己坐在这里好好在做什么动作，就跟着自己的想念想欲望就走了，所以就走得很快，很快就跑去上洗手间或者去喝水去。啊，那老婆，哦。我老โอ啊，เมื่อเราดูตัวเราก็เออไม่ไม่เป็นไรเมื่อ <laughs> กี้เผลอไปไม่เป็นไรแต่ก้าวม่แต่ก้าวยังมีสติ 嗯，等我们哎一下子哎自己清醒过来，醒觉性醒过来说，哎，刚才又迷了，忘记了，没关系，我们现在又重新一步一步来回来觉知。นี่แหละนะเพราะเรามีสติสติจะเป็นตัวเตือนเราอ้อเตือนเราเวลาขาดสติไปสติจะเตือนขึ้นมาอืมอ่า如果我们有觉性的时候呢，哎，当我们什么时候缺 缺乏觉性的时候，觉性它自己自然就会来提醒我们，提醒我们，我们这个时候，哎，又重新开始了。有时候我们去打妄想，想了好长好长时间。 哎，一会儿有捷信过来，有捷信醒过来，哎，又看到自己，哎，我什么时候又迷了，去打妄想去了？啊，我们又重新回来，接着就好了。当看见我执，舍去想，那咧，就是们，啊，我们 <laughs> 啊，这个时候知道自己去打妄想的这一面呢，就是哎，我们的捷信看透了我们的心。到他很到哪那咧， มันเป็นการเห็นล้วนๆไม่มีภาษาไม่มีอะไรทั้งนั้น哎哎，当知道的那个时候，他就是仅仅只是知道而已，他没有语言可以说的，没有语言以和文字可以来表达说你刚才看到了是怎么样去看到它。แต่หลังจากนั้นเราอาจจะระลึกได้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรมันก็มีภาษาหรือมีคำพูดออกมานะอีกทีหนึ่งนะอ่า或者诶。哎 在那一会过去以后呢，我们就会有一个诶一个诶一个一句也就是诶一个文字一个名字浮现起来了，是记忆里面的影子哦，这个叫什么？知道它叫什么？叫做觉性，这个时候才出现出来。但是刚开始看到的时候是没有任何语言跟文字的。那这里就就是说，被弄断，讲出要被弄断，看起他们。 ที่มันเรียกชื่อหรือว่าที่มันอุทานในใจนะ เออ我们的执政呢，我们就要看不是呃要执政要负责说，哎，不要刚才哎看去迷说，哎这个叫做什么，或者哎给他叫做什么名字，不要去跟随这样再去引养育下去。มันจะรู้สึกแล้วก็เรียกว่าอะไรหรืออุทานใส่ก็ก็แค่รู้ว่าัเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปไปเรียกว่าเอาเหตุเอาผลเอา ถูกเอาผิดอะไรกับมันต่有节制的时候，决心醒过来的时候，也不用去诶去诶叫他做什么，诶不用去不用去那样的去评诶去给他叫什么名字、什么节性什么的，不用去那样去去去去叫他。เรียกว่าเมื่อกี้แต่แรกมันเห็นจิตนะต่อไปก็เรียกว่าเป็นการตามเห็นจิตอีกดวงหนึ่งที่มันเกิดซ้อนเกิดซ้อนกันอีกทีหนึ่ง

诶，心理活动呢，它是一念接一念的。我们我们的觉性就是在那里，只是跟着看着它就好了，看着它升起来，然后它灭掉。他如果我们我就我就录，某样，像，录，สมมุติภาษา，ที่เราพูดออกมา。 那如果我们没有跟着，没有觉性跟着看的话，我们的心就会迷了。迷了，我们就会去给它起个名字。哎，就是哎，我们的世间法就是以呃语言文字要沟通的，我们就会去给它起个名字。哎，这个叫什么？然后自己就在那里内心里面就在说话。有些时候，我就说，安尼的，啊，我就来，喜欢，อยากมี。安尼ไม่ดี，我就来。 เราก็จะหลงในแบบนึงไม่อยากเอาอ่า或者有时候我们就会迷说哎这个东西生前我们喜欢我们想要我们想我们喜欢的时候我们想要想要得到啊或者我们内心里面看到一些哎不喜欢的东西我们不想要也不想要得到想要扔掉它อ่าเราก็ฝึกเออก็ดูมันเฉยๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเราจะเห็นว่ามันดีหรือไม่ดี แต่ถ้าเราดูเฉยๆมันจะ ไม่ปรุงต่ออ่า他升起来的，不管它是好还是不好，呃，我们只是知道，只是看到这样就好了。那这样呢，它就再也不会偏袒跟演绎下去。อันนี้แหละในชีวิตประจำวันเราจะเห็นแบบเนี้ยสนุกมากมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอ่า在我们的日常生活之中呢，我们就这样来观看，你就会觉得很有趣，很有很有乐趣。啊，他会看到自 会看到呢，哎，不停地在演绎，在变化之中。嗯，有时，เอาง่ายๆ，ตัวอย่างบางทีเราพูดโทรศัพท์สมมตินะ，อ่าพูดโทรศัพท์บางทีเราฟังเขาไปด้วยบางทีเราก็คิดในใจของเราไปด้วย。嗯，就像我们在打电话的时候，我们跟对方在说，他说我们在听他说，但是听他说的时候，我们内心一面又在自己在里面在想着。 一边说一边想，听一边听一边想，哪来想？对，有时我们没有想去听，我们想去想。在事情上，我们想的或者有时候呢，我们不想听，我们只是想，我们是会会去拿进来想，就是在那里想的，没听到别人在说些什么。有时我们想，但是。 เราจะพูดออกไปอย่างไรมากกว่าที่จะฟังเขาพูดอ่า或者有时候呢我们就会在里面在想着哎在他说话之前我该怎么样说呢我这些这哎这句话这些问题我该怎么样去表达出来该怎么去说呢我们都会在那里想这件事事情เราเป็นกันไหมอ่า我们大家会有这样的经验吗有会有这样做吗อ่านี่ก็พูดจากประสบการณ์เองก็เคยเป็นอ๋อก็เห็นอ๋อ 这个这个和尚我都是这样经过来这是我自己的经验所以就拿来说一说就是这样看到它ใช่ไหมแต่พอเราเห็นตัวเองมันก็เหมือน มันก็ตลกนะตลกตัวเองที่มันมันหลง那我们来看到自己呢，就觉得很有趣，很有乐趣，因为有乐趣什么自己这样的迷。คล้ายๆมันแบบ มันมันมีความคล้ายๆ มันยิ้มน้อยๆ คล้ายๆจะเป็นยิ้มยอกกิเลสรู้ทันแล้วนะอ่ามึงอ่า有就现在有一点点的就是呃很微笑微笑什么呢微笑就是哎看透了看透习气啦看透烦恼啦บางทีนั่งปฏิบัตินะบางทีอาจจะยิ้มไม่ได้ยิ้มยอกคนอื่นนะแต่ยิ้มยอกกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเอง有时候呢我们在用功的过程之中我们脸上 内心上嘛带着微笑，其实笑着不是对着别人笑，是笑着自己内里的烦恼失去。嗯，约不过哦，见了，他，都见了，他，就躲过没得。 <laughs> 啊，就会说哦，我看到他了，我认识他了，认识他，看到他以后，就再也不会受他骗了。你咧，像跟，警，察，见了，他，就，不，敢，偷，东西。 โจรก็ไม่กล้าทำผิด就像哎，警察看看着盯着这些小偷一样的，这些小偷他就再也不敢来偷东西了。นะสตินะเราฝึกให้สติเป็นเจ้าของจิตใจเนาะ我们来训练培养我们的觉性，成为我们心的主人。ถ้าสติไม่เป็นเจ้าของจิตใจกิเลสความคิดมันจะมาครอบงำจิตใจ那如果我们的觉性呢，它 哎，不成为我们的主人的话，烦恼习气它就会来欺负我们。那啦，它就会在乐。在看到的时候，就看到自己的烦恼习气，你越看它就所以呢，就是在哎哎在看到的时候就会很有乐趣，很有趣味，因为呢，看到自己的烦恼习气，你越看它就越有乐趣，越有兴趣。 เราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยคิดนะเราไม่ค่อยหลงเท่าไหร่ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เอ่อ有没有体会到啊？在我们诶诶诶还没来用功之前，我们觉得我们自己没有什么妄念，也觉得我自己没有什么苦，ใช่ไหมรู้สึกตัวเองก็คิดไม่ค่อยมาก คิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นาะอ่า觉得自己诶诶自己的妄想自己的妄念不是很没有那么多 แต่พอปฏิบัติโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่า但是当我们来用功以后呢就会看到哎呀怎么我的妄念那么多ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเยอะตอนปฏิบัตินะมันเยอะมานานแล้ว แต่เราไม่เคยเห็นมันนะ不是说我们来用功修行以后这个妄念增加了多了呃不是那样的它本来它就是那么多了它这些妄念啊已经在很长很长之之前它就已经这么多了 อาตมาชอบเปรียบเทียบว่า เหมือนเราทำความสะอาด เช่นทำความสะอาดศาลาเนี่ยอ๋อ和尚我喜欢来比就是要来比呃喜欢比较就像我们在在搞卫生在这个大殿上面搞卫生一样เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่า พื้นมันจะสกปรกมากขนาดไหน แต่ถ้าสมมติเราเอาไม้ถูพื้นมาถูเราถึงจะเห็นความสกปรกความดำ ที่มันติดในไม้ถูพื้นอ่我们看到这个撒这个大殿呢，其实不是很脏，看起来不是很脏，也看不到它，看不到它有多脏。我们看这些地板看不到有多脏，但是呢，我们来搞卫生，拿这个地拖来拖，拖了以后就会看到它是有多么的黑，才才能看到。ใช่ไหมเรามองเฉยๆไม่รู้เราก็คิดว่ามันสะอาดดีแต่พอมาถูจริงๆเอ้า มันดำต้องไปเปลี่ยนต้องว่าหลายครั้ง我们我们这样看我们这样看看到它其实它蛮干净的我们不知道它有多脏看不到那么当我们拿地头来涂来涂的时候呢，哇，它好脏，不知道要要涂多少次才能干净。การถูพื้นนะเป็นคำการทำความสะอาดศาลาการรู้สึกตัวเป็นการทำความสะอาดจิตใจ我们来诶拖这个地板呢，就是在搞这个大殿的卫生。 我们来， <coughs> 来清除我们内心上面的哎，这个烦恼习气呢，就是我们在洗刷，在在洗刷我们自己的内心。ยิ่งเราเห็นความหลงเห็นความคิดในจิตบ่อยเท่าไหร่จิตยิ่งสะอาดขึ้นเรื่อย <laughs> 我们看我们的心，哎，那个妄念看得越多，我们的迷看得越多，我们的觉性、我们的心，它就越来越清净，觉性就越来越强。 นะดังนั้นบางคนคิดมากนะก็ไม่เป็นไรนะ เห็นบ่อยๆยิ่งดีอ่า有些人他的量想很多他的量都很多没关系的啊越多越好你看到它就越多越好แต่บางคนก็วันนี้อาจจะไม่ค่อยคิดมาก วันนี้สงบดี ก็ไม่เป็นไรก็ดูกาย ดูความสงบไปอ่า或者有些人呢今天他没他的妄量没那么多他挺 挺心很宁静，挺安静的，都没关系。我们只知道，知道自己的身，知道自己的心安静宁静就好了。对，สงบ，เราก็รู้ว่าสงบ，ไม่คิด，เราก็รู้ไม่คิด，ก็ถูกเหมือนกัน。 <laughs> 安静宁静，我们知道我们自己安静宁静，没有没有妄念，我们知道自己没有妄念，这样就对了。ไม่ใช่ว่าสงบดีกว่าไม่สงบ

如果没看到的话，就是迷了。呐，但它静，我们去猜呢，它静没知觉，啊，这不好的。但是我们想，我们专注，那我们啊，那好。啊，如果呢，我们宁静安静的时候，我们喜欢凉在这个安静里面呢，那这样呢就不对了，就错了。那如果我们这个心很散乱，但是我们看到它了，这个就对了。那么散乱比这个安静宁静要更好，好的多。 อันนี้แหละนะเราก็ดูไปเรื่อยเราจะเกิดสติปัญญา เพราะว่ามันแสดงให้เราเห็น我们就这样不停的去看它，去观看它，然后时间就哎时间长了，我们的智我们的觉性智慧，它就自然会生出来，啊，这些它都会自然，它是想象出来给我们看而已。อย่างที่บอกว่าบางที ถ้าเราออกไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะ กิเลสมันจะมาลุมเราเยอะเลยอ่า那如果我们到日常生活之中去，就是说离开了常常在外面的日常生活之中去呢，那烦恼就会就会遇到了很多的问题啦。อย่างที่เปรียบเทียบว่ากิเลสเหมือนกับแม่เหล็กรู้จักแม่เหล็กเนาะแม่เหล็กที่มันดูดูตัวที่ดูดูตะปูดูดอะไรต่างอย่างเงี้ยที่มันมีลูก

มันจะดูดจิตใจดูดตัวเราไปติดกับดักมันอ่า它就来骗我们的心我们的心会去娘着于它อ่า这个娘着于黄老习气แม่เด็กนะ โดยธรรมชาติมันใช่ไหมสมมติบวกกับลบ มันจะดูดเข้าหากัน บวกกับลบขั้วบวกกับขั้วลบไปเที่ย ไม่มีตัวอย่างนะเพื่ออะไรล่ะภาษาไทยก็ภาษาไทยก็คือพวกบวกกับพวกลบกันที่ไปสิเกียร์แต่เจนเบียร์ไปสีดตัรจางดตัรจางมาจังหวะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาจังหวะเอที่พึ่งพึ่งเลิกอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพิ่มขึ้น มันเป็นเหมือน ธรรมชาติของแม่เด็กจะมีขั้วบวกกับขั้วลบอ๋อ นั่นก็ เออ 那个磁铁，磁铁它有那个，有什么？有什么做？磁铁起了那个反作用，是吗？相互相互相相相互相吸，哎，就是磁场相吸吧。啊， magnet，它那个磁铁，哎，磁铁。positive and negative 呢？它会，因为我们那个磁铁就是贴在墙上，那个纸啊，后面有一块铁就会吸在一起，对吗？是的，先吸就在一起啊。สมมตินะสมมตินะสมมติสมมติเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดเข้าหากัน 那个红色的杆就是那个磁铁，然后这个就是，哎，立，好了，别讲了。么多我个多都，它在度包含根？ <laughs> 啊，就是互相吸呀，相，哎，磁场相吸啊。它度包含在， <laughs> 因为，因为，我们忘记，我们忘记了自己，所以就受了这个烦恼习气的，哎，它就吸在一起了。 วามสิ้黄老习气，我们的烦恼。แต่ธรรมชาติสมมติ พอพลิกกับด้านอีกด้านหนึ่งมันจะแยกออกจากกันเลยพลิกพลิกด้านของแม่เด็ก มันจะแยกออกจากกันอ๋อ知道它就是我们那个磁，我们那个磁铁呢，有另一面它是没有的。当当我们也，它就比喻这个解性呢，那我们迷的时候呢，我们这两面它就先吸了。 那么当我们有觉性的时候呢，它就缓过来了，它马上就断开了。这个磁铁两边，它就没办法吸在一起了。你拿着后面那边是有塑料的吧？我们的国内的那个磁铁有一边，它后面是有塑料的，你贴上去就没办法粘了。缓过来，它就没办法粘在一起了。对，后面它会加速变，慢慢动啊。แค่รู้สึกตัวไม่ต้องทำเปลี่ยนปิแป๊บเดียวออกละ 我们现在还就举了个例子，就像我们迷的时候啊，我们迷的时候，我们只要改变，有决心，一改变，它马上就，它马上就脱开了。เนี้ยมันจะเป็นสุดยอดเครื่องมือที่เราจะไปอยู่กับโลกโดยไม่หลงโลก嗯，这样呢，它就是我们诶，不会再迷在迷外面的世界上的东西，所以说这个就是诶不迷的最好的工具觉性。แค่กลับมารู้สึกตัวเราก็โดดออกจาก ธาตุของกิเลสครอบงำจิตแล้ว只要我们回到觉知上面来，我们的烦恼它就它就离开那个烦恼了，它就离开我们的烦恼，它就脱开了。ง่ายไหม这样讲不讲的？不知道我说了，你们能听不听得明白？明白。อ่嗯那ะ那่แหละเราฝึกกันเพื่อเพื่อตรงนี้นี่แหละเนาะ我们就这样来训练。 อ่านะก็คงพอสมควรเกเวลานะเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันต่ออืม好了我们现在就继续用功到此为止